na zile asabia ambazo watu wako nazo katika mapenzi ya madhehebu zao katika mapenzi ya tariqa zao katika mapenzi ya kila jambo ambalo wako nalo katika makundi yao au mapenzi ya mashehe wao watagundua kwamba kuna vitu vingi vimeingizwa katika dini ma anzala Allahu biha min sultan Allah subhanahu wa ta'ala hakuviletea mwongozo havina dalili katika dini na watu wataweza kutengeneza dini yao na kufanikiwa katika kuzipata radhi za mula wao kama watayashika haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn al-Majishun rahimahullahu ta'ala سمعت مالكا رحمه الله تعالى يقول ابن ماجي ماجه شو يسمع للمسكين من مالك رحمه الله تعالى يا نسمع من ابتدع في الإسلام بدعة ييوت أمباي أتزوش كتك الإسلام أزوش يعني أكلينجي زيام وكتك ديني akalinasibisha hilo jambo na dini yaraha hasana uzushi ambao anauona ni mzuri kalileta jambo katika dini analiona ni jambo zuri basi mtu huyo فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة uhalisia utakuwa ni kwamba mtu huyo amedai kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya khiana katika ujumbe wake ule ujumbe aliyowatangazia watu inni rasulullahi ilaikum jamia mtume alifanya khiana kuna baadhi ya mambo yalikuwa na faida kubwa akayaficha hakuyasema kuna mambo yalikuwa hayana shari wala hayana makosa yeye akayaingiza kwenye makosa basi mtu huyo atakuwa amedai kuwa mtume amefanya khiana lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliyetakasika anasema اليوم أكملت لكم دينكم leo hii nimekukamilishieni dini yenu Allah anasema nimeikamilisha dini yenu fama lam yakun yaumaidhin dina hivyo kitu ambacho katika wakati wa mtume hakikuwa dini hakikuwa dini maana yake watu hawakukifanya watu hawakumwabudia Allah watu hawakujikurubisha nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala fama lam yakun yaumaidhin dina kitu ambacho zama hizo za mtume sallallahu alayhi wasallama hakikuwa dini fala yakunu yauma dina basi leo hii hakiwezi kuwa dini midamu wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam kitu hicho hakikuwa dini maana ya kwamba hakikuwa dini watu hawakukifanya watu hawakujikurubisha nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi leo hii pia hakiwezi kuwa dini haya ni maneno wameeleza wanachuoni wa Kiislamu kwa namna walivyoyafahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna walivyoyafahamu maneno ya mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم na wewe unaweza ukauangalia mwongozo wa shekhe wako lakini pia ukaangalia mwongozo katika jamaa yako ukaulinganishe na haya maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam la shaka utagundua makosa katika kundi lako na ukigundua makosa katika kundi lako basi yaache yale makosa na kwa kuyaacha hayo makosa moja kwa moja unakuwa salafi pasina watu kukwambia kwamba wewe unawajibika kuifuata manhaji salafi pale utakapokuwa umeangalia mlionayo katika kundi lenu katika miongoni mwa bid'a ambazo mko nazo nyinyi mwaziona ni nzuri na mashekhe zenu wameziita ni bid'a nzuri basi kwa kule kuziita nzuri imamu malik rahimahullahu taala asema huyo shekhe wenu atakuwa ameitakidi kwamba mtume alifanya khiana katika utume wake na hili ni kosa kubwa zaidi kumtupia khiana mtume wa allah subhanahu wa taala kama jambo hilo lilikuwa ni zuri linawakurubisha watu kwa allah kwa nini mtume hakulibainisha kwenu kwa nini mtume hakulibainisha kwenye umma yani mtume awaletee watu ibada awaelekeze watu na kuwafundisha namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala alafu ile ibada awaache watu wajipangie wenyewe kwamba nyie mkiamua kuifanya hivi ni sawa na nyie mkiamua kuifanya hivi ni sawa na nyie mkiamua kuifanya hivi ni sawa atakuwa mtume hajatekeleza wajibu wake sababu yeye wajibu wake ni kutufundisha na wajibu wake ni kutuelekeza namna alivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume amefikisha ujumbe kama ilivyokuja katika hijjatul wadaa mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoa hutuba yake ndefu na mwisho wa hutuba yake akawauliza masahaba hal ballaghtu je nimefikisha ujumbe niliopewa na Allah na masahaba wakakiri kuwa mtume amefikisha ujumbe na Allah mtume sallallahu alayhi wasallam akamshahidilisha Allah juu ya hilo Allahumma ballaghtu Allah nimefikisha ujumbe uliotuma kama mtume amethibitisha kwamba aliufikisha ujumbe na amethibitisha katika maneno yake kwamba hapakubakia jambo linakurubisheni na pepo ili kakubainishieni na linakuwekeni mbali na moto ila amekubainishieni haya yaliyofanywa leo na haya yanayozungumzwa leo wapi kayabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwaangalia wale watu wenye kutangaza mapenzi ya mtume katika miaka maalum na miezi maalum hawampendi mtume isipokuwa ukianzia mfungo sita na kuendelea, ndio yanaanza mapenzi ya mtume kwao. Wanampenda mtume kwa msimu, na mapenzi yao ni kumsifu na kumpamba. Anakuwa refu, ana macho ya boroli, ana nyusi nzuri, ana rangi ya weupe iliyokwenda kwenye wekundu, ana mabega mapana. Hakuna zaidi ya kumwimbia na kumsifia kwa sifa mbalimbali kama hili lilikuwa jambo bora kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam asituelekeze sisi waislamu kwamba hivi ni sifuni hivi ni swalieni ikawa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kaifia mbalimbali hawa wanaweza kumswalia kwa kunesanesa na hawa wanaweza kumswalia kwa kawaida tu na hawa wanaweza kumswalia kwa kupigia twari hawa wanaweza kumswalia kwa hivi, na wote hawa wakaitwa wanamswalia Mtume. Kwa nini Mtume akaliacha jambo hili adhimu lililobeba mapenzi yake? Na kumpenda Mtume ni dini, na kuyadhihirisha mapenzi ya Mtume ni dini. Kwa nini Mtume asielekeze umma wake? Na yeye anatuambia mabaki ya shay'un yuqarribu min aljanna wayubaidu min nari illa waqad buyina lahu Na leo ukiziangalia maulidi zinazofanywa katika miji ya bara ziko tofauti na maulidi zinazofanywa katika miji ya pwani. Kwa nini ziwe kaifia tofauti tofauti? Na zote zaitwa ni bidaa nzuri. Lau zingeliitwa sunna nzuri, lakini waangalia watu ambao wanadhihirisha mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuonyesha kwamba wao ni watu wanahitaji kukuisha maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye jamii wakaweka nidhamu na utaratibu wataifanya da'wa yao kila wiki kila mwezi wapate siku tatu kila muda kadhaa wapate siku 40 kila muda kadhaa watapita miezi minne hichi ni kiwango cha chini kakipanga nani kiwango hicho na maelekezo hayo kayatoa nani asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo watu wawe na insafu na wanapokuwa wanaambiwa kwamba hili jambo ni bid'a si jambo dogo katika dini maneno aliyosema al imam Malik na akayapa nguvu kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala alyawma akmaltu lakum dinakum wewe utakapokuwa unaliona jambo ambalo mtume hakulifanya masahaba zake hawakulifanya hakuna aliyelifanya katika kurunu mufaddala ukaliona wewe ni dini basi wewe utakuwa katika uhalisia wako kwamba mtume alifanya khiana kuna ibada alizijua zina malipo makubwa akafa na hakuzifundisha kwa umma kuna mambo aliyejua yana fadhila kubwa akafa hakueleza kwa umma na haya ni makosa makubwa zaidi na haya ni madhambi makubwa yanakufanya wewe kuingia katika hatari ya vita na mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah aliyemtuma mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hivyo lazima waislamu waishi katika maisha ya kutambua nafasi ya dini yao katika maisha yao na nafasi ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika dini yao hii dini hatuifuati kwa kurithi kwa wazee wetu wala hatuifuati hii dini kwa mazoea ya miji yetu. Watu wa mji fulani wanafanya hivi ikawa ndiyo dini. Hapana, bali hii dini inafahamika kwa kufahamika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo inakuwa dini kwa jambo ambalo wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam halikuwa dini basi pia katika zama zetu haliwezi kuwa dini haliwezi kuwa dini ikiwa ni hivyo kwamba jambo ambalo halikuwa dini katika wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam basi haliwezi kuwa dini leo maanake jambo ambalo halikuabudiwa Allah katika zama za mtume basi haliwezi kuabudiwa Allah katika zama zetu usijikurubishe na Allah tabaraka wa taala usijikurubishe kwa Allah na jambo kama hilo kwa sababu halitakuzidishia wewe ila kukuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala na halitakuzidishia wewe ila kukurubisha kuwa karibu zaidi na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala na hapo utaona umuhimu wa Muislamu kuitambua dini yake, umuhimu wa Muislamu kuijua na kuisoma dini yake. Angalia katika riwaya aliyoitaja al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi mashuhuri, mara nyingi tunaisoma, hadithi ya Hudhaifa bin al-Yaman radhiyallahu anhu, pale aliposema كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ولكوا ولكووات الصحابة وامتوم صلى الله عليه وسلم وكمولزمتوم صلى الله عليه وسلم كنكم من بخيري na mimi nikawa namuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ya shari nikichelea kuyaingia hayo mambo ya shari qultu ya رسول الله nikasema yeye mtume wa Allah inna kunna fi jahiliyatin wa shari si tulikuwa katika jahilia na tulikuwa katika shari fajaana Allah bihadha alkhair Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea hii khairi kheri ya Uislamu msafi hauna uchafu pande zake zote zimekamilika fahal baada hadha alkhairu min shar hivi baada ya hii kheri tulionayo patakuwa na shar qala naam mtume akamwambia ndiyo kwa sababu Hudhaifa kaisha ujua Uislamu na kaisha ijua shari hakupata tabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kauliza swali lingine wa hal ba'da dhalika sharru min khair baada hiyo shari patakuwa na khair qala na'am wa fihi dakhal mtume akamwambia ndiyo patakuwa na khairi na katika hiyo khairi patakuwa na dakhal ukungu kutakuwa na uchafu ni khairi tukumbuke kwamba mwanzo Hudhaifa akamwambia mtume tulikuwa katika jahilia na tulikuwa katika shari Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea kheri ambayo ndiyo Uislamu ambayo ndiyo sunna swali baada ya hii kheri patakuwa na shari mtume akamwambia ndiyo Hudhaifa kumuuliza shari ipi, kwa sababu ukishaijua kheri ni hii, shajua shari kinyume cha ile kheri itakuwa ni shari, au kutakuwa na tabu katika hiyo. Mnisaidie kuelewa, wewe umeelewa hivi au tofauti? Umeelewaje? Ukishaijua hii ni kheri, maana yake kinyume cha kile itakuwa ni nini? Itakuwa ni shari. Hudhaifa hakupata tabu kumuuliza Mtume lakini akamwambia mtume je baada ya hiyo kheri baada ya hiyo shari patakuwa na kheri jawabu ya mtume akamwambia naam patakuwa na kheri lakini mtume hakuishia hapo akasema wafihi dakhal katika hiyo kheri kuna dakhal hapa ndo kwenye tabu ni kheri alafu kuna dakhal hapo palikuwa hapana budi lazima Hudhaifa aulize, na sisi wadogo zake tunaokuja nyuma tupate kujua na kuchukua tahadhari. wa fihi dakhal katika hiyo kheri patakuwa na dakhal. Ni kheri lakini iko na dakhal, na kheri ya mwanzo haina dakhal. Hii kheri ya pili ina dakhal. Muuliza, wama dakhaluhu ya Rasulullah, upi huo uchafu? Hiyo dakhal iliyo kwenye kheri ni ipi? Jawabu ya Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, katika riwaya ya Muslim asema qaumun qaumun yastannuna bighairi sunnati ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر angalia ugumu uliokuwepo hapo dakhan iliyo kwenye kheri uchafu ulio ndani ya kheri kheri ni dini ya Uislamu umeingiliwa na uchafu uchafu ulio ndani ya dini ni huu qaumun patakuja watu yastannuna bighairi sunnati wanashikamana na kuzifuata sunna zisiokuwa zangu wanazo sunna zao lakini huo uovu wao wameuita sunna hiyo shari yao wameiita sunna yastannuna bighairi sunnati, sunna yangu ni nyingine, na wao wako na sunna zao zingine. Dalala zao na bid'a zao wameziita sunna. Yastannuna bighairi sunnati, wanafuata sunna zisiokuwa zangu. Hapa manake kuna sunna za aina mbili, au sio? Kwa hiyo kuna sunna ya Mtume alafu kuna sunna isiyokuwa ya nani ya mtume nitakuwa sawa kweli eti nitakuwa sawa sawa kwa hii maana kwamba kuna sunna ya mtume na kuna sunna isiyokuwa ya mtume itakuwa ni sawa sio sawa na wewe aliposema mtume yastanuna bighairi sunnati maana yake kutakuwa na sunna ya mtume na sunna isiyokuwa ya mtume itakuwa ni sawa maana hiyo sio sawa haya haya na wewe watatu wewe tayari shakuhisi Sheikh yastannuna bighairi sunnati wanafuata sunna zisizokuwa sunna zangu hii maana inatufundisha kwamba kuna sunna za mtume na sunna zisizokuwa za mtume ni sawa au sio sawa ni sawa haya tutaka ubainifu wa maneno yenu kila mmoja jenge hoja wewe uliosema sio sawa umeegemea wapi wewe na huyu mko sawa sawa mtasaidiana kujenga hoja katika hili alafu na yule tuambie ni sawa pia utusaidie umejua ni sawa kivipi maanake hii darasa yetu sio matablighi ya kuinua kitu tunaa ah hii sio haiko hivyo hii iko tofauti umeelewa tunaendelea mbele haujaelewa tunabakia hapa hapa mpaka uelewe kwa hiyo lazima utupe burhanu hatu burhanakum in kuntum sadiqin anza wewe mpata wapi hiyo kauli yako kwamba kuna sunna ya mtume na kuna sunna isiyokuwa ya mtume si sawa bali zote ni za mtume umpata wapi haya maneno au ulivyo wala usiogope yani sisi wote ni wanafunzi kwa tusaidiana kuelewa maneno ya mtume sasa naam basi nisikuchoshe wewe uliyesema ipo sunna isiyokuwa ya mtume umeegemea wapi ha? yepi maelezo yepi ndio yatoa kuna watu unataka kupatia lakini hujapatia tayib isikuchoshe pia yastanuna wanafuata sunna sisi tunapoishi tunajua sunna ni mwenendo wa mtume au sivyo sisi sote tunajua hivyo sunna ni mwenendo wa mtume mtume anasema yastanuna bighairi sunnati wafuata sunna sio zangu sio sunna zangu lakini wameziita wao sunna maanake kama sio za mtume zitakuwa za nani ima za sheitani kupitia darueshi ima za sheitani kupitia sharifu au nimekosea ah mnisaidie sunna ya sheitani kupitia kwa darueshi akaita ikaita sunna au sunna ya sheitani kupitia kwa sharifu ikaitwa sunna kupitia kwa maulana ikaitwa sunna lakini sio nani sio mtume wayahaduna bighairi hadhi na wanaoshikamana na miongozo sio mwongozo wangu miongozo kapanga shekhe fulani tu tarika yetu sisi ya kadiria itakuwa hivi tarika yetu sisi ya shadhilia itakuwa hivi tarika yetu sisi ya tablighi itakuwa hivi tarika yetu sisi kila mmoja kapanga utaratibu wa tarika yake halafu ule mwongozo ukawa sio mwongozo wa nani wa mtume sallallahu alayhi wasallam hii ni shari imeingia kwenye nini kwenye dini ya Uislamu sasa kama wewe rafiki yangu na ndugu yangu huna haja ya kuijua dini yako kutoka katika mambai sahihi utasalimika namna gani namna gani utaweza kufuata sunna usioijua kwamba hii ni ya mtume au sio ya mtume pasina kukaa darasani ukasoma ameeleza athar alimamu imam katika sunan kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala athari hii ameipa daraja ya marufuu kwa sababu mambo yaliyotajwa hapa hayazungumzwi kwa akili ni mambo ya wahi akasema Abdullah ibn Mas'ud kaifa antum idha labisatkum fitna يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس السنه mtakuwa na hali gani kipindi ambacho itakupokuvaeni fitna sio dini fitna imekuvaeni imeingia fitna mpaka ikaenea kwenye jamii yenu wazee wakazeekea kwenye hiyo fitna wakaota mvi kwenye fitna na watoto wakazaliwa kwenye fitna na ile fitna ikaitwa sunna fitna ikaitwa nini yastanuna bighairi sunnati fitna imeitwa nini fa idha ghuyirat itakapokuja kubadilishwa wakaja watu wakasema hiyo siyo sunna ni bid'a hiyo siyo sunna ni hawa kila ghuyirat sunna patasemwa ah imbadilishwa dini imbadilishwa sunna siku hizi kila kitu bid'a bwana hata wewe mwenyewe bid'a siku hizi wasikia haya maneno huyasikia أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والموضوع بقية وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم